a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos Latin Kings, pero al que más temo yo es a Iñaki Urdangari. Urdangari, Urdangari, Urdangari, Urdangari, Urdangari, Urdangari. El día que recibió el duro fax de Madrid, primero se hizo popó y luego se hizo pipí. Cuando se fue a Washington, descansa un poquitín, la reina lo visitó. Las suegra que son así. Mostraba su vocación, siendo un tierno querubín, guardaba su biberón adentro de un maletín jugando en la selección, desde que era un alevín, siempre robaba el balón. Y a se le veía venir. Burdangarín Burdangarín Burdangarín Ya se notaba. Ya se notaba tensión en los Juegos de Beijing. Siñaki pedía una con Cristina pedía una sí, con la familia real te diste más de un festín y ahora te vas a hartar de Whopper el Burger King. Le gustaba el Robin Hood de la época de Rolf Flynn ahora fíjate tú, le gusta Emilio Botín, no tenía necesidad, él nunca fue de pedir, pero es que lo de mangar le daba gustirrini. Purdangari, urangari, purdangari, urangari, purdangari, purdangari. El rey dijo en Navidad, la justicia en mi país para todos es igual. Lo dijo con rintintín. No se debe prejuzgar condenando al chavalín que lo que ha hecho en verdad. es para ponerse así, dice él, que fue engañado por dos o tres que se han aprovechado de él de su buen nombre y su buena fe. Dice él, él ha cogido manía al juez, le ha prometido a su mujer que nunca más va a volverlo a hacer y no va a volver a engañarnos más y no va a volver, volver a engañarnos más. Nos más no va a engañarnos más.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 Sintonitzau Titoeta Ràdio al 107.7 de la FM, també a través de titoeta.cat i salutacions cordials aquí. Uh, per exemple, els oients de Ràdio Bronca, ja siguin per podcast o ja siguin per la FM. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes a todo el mundo desde aquí. Bona tarda, Larry, que estàs en els controls. Ahí, Salutacions al, al cordials als col·laboradors, com que no han pogut venir, com en Nuri, en Jota, esperant veure-vos aquí ben aviat. Molt bé, molt bé. I doncs sí, començam aquest 1984 amb molta ràbia, molta ràbia per tots els aconteixements que ens passen eh, setmana darrere setmana i evidentment, com deia aquella frase, no? eh, diuen que plou però al final se'ns estan pixant a sobre. Sí, i és que a, a, aquests avatars kafkianos que està patint eh, el cunyau del rei, eh, especialment protagonistes aquí a Silla de Mallorca, pues, han copat tots els mitjans de comunicació, han volgut recuperar aquesta xirigota gaditana d'un Dargarín de ja fa un parell d'anys. I, I una altra... que ara sí, ara sí que comença el carnaval, que ja ho anunciaven dues setmanes enrere, pares, que tenien ganes. No, nada más que justamente cuando he dicho el cuñado del rey, te iba a decir, ¿qué cuñado? Será el yerno. Y es que aún no me he hecho, reyes, aún no me he hecho la idea de que el rey es el Felipe. <laughs> Espera que fins que no vengui el tercer i tinguem la Santíssima Trinitat, anirem sí. bons. Bueno, aquí el 1984 vos prometem que no hi ha una secció Donald Trump com a tots els mitjans de comunicació, no? Ja, aquest no, senyor no. ja s'ha fet... Eso de American First, no, aquí no. Aquí no, avui no. Començat escoltant... I si un cas, si fossin American First, serien, els, evidentment, els primers pobladors d'Amèrica i no a tots els colonitzadors migrants bastards que se van aposentar allà i se van pensar que eren amos i senyors del que van robar. A sang i foc. Pues de American First Dates uh, eh, a, eh, a presentar-vos aquest primer grup que, que hem escoltat, un clàssic suec, Eva Grön. Eva Grön, uh, sí. Eh, tenim aquí un LP que recopila els seus primers 7 pulgades, entre el 78 i el 82 i la cançó aquesta era molt a l'estil de Career Opportunities dels Clash, sí. no? On, on, on debatien entorn al món laboral i on ho relacionaven amb l'esclavitud i se demanaven què, què és el que podien ser el dia de demà aquests joves puncarres suecs eh, uh, a lo millor en un Dalgarín i la, i la infanta també s'ho demanaven què volien ser i volien ser ducs de Palma mm. i ho van mm. ser un temps. Un temps. Sí, un temps, un temps. exactamente. I muy, lo llevaron muy bien hasta que justamente pues hicieron el fraude. Bueno, sí. Avui, el 1984, ens <laughs> hem uh, decantat per eh, fer una selecció musical a partir de recopilatoris. O sigui que avui crec que bona part de lo que escoltarem seran recopilatoris d'aquest punt rockeros i hardcore clàssicos, però també hi ha espai per bandes locals. Si alguna sorpresa, farem un pot de llenda i xerrarem de coses que passen molt importants uh, avui. Passam a, a, amb una altra cançó, mos Poran còmodes. Venga, venga. I, I bueno, anem amb Eddie and the Hot Rods, una cançó amb la que oh. s'obria un recopilatori curiós que tenim aquí. Se va titular Catch a Wave i això se va publicar eh, l'any 77-78. És un doble 10 polgades que s'obri, formato Gatefold, i on trobam un personatge, una foto d'un personatge amb un bote d'esprai que acaba de pintar el títol del recopilatori, Catch eh, pa a Wave. Pa parece Bruce Lee, eh? Parece Bruce Ja, no, mirada, la mirada, no, la mirada. La mirada, sí. La mirada, Però en sí. aquest recopilatori hi haurà uns quants grups que escoltarem avui a baixa. Anem amb la cançó Fes lo que te roti. Do anything you wanna do. Eddie and the Hot Rods. Vamos allá. seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan, tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Caminos del Viento. Por Eduardo Galeano. Quiero la tierra donde vivo, pero quiero también la tierra que no he conocido. Quiero a las personas que quiero, pero espero conocer muchas más a lo largo del camino. Norte o sur, en el sur del norte hay gente que no tiene quien le quiera, pero nunca desespera para que tú seas la primera que la quiera. saber de quién es la tierra que pisa, que están pisando tus pies. Te mueven, te mueven, te empujan y lo acabas por entender. Tu territorio, tierra, tierra aquí donde allá donde tú estés. Tu territorio, tierra, tierra aquí donde allá donde tú estés. No entiendo la frontera que eres para que la cruza y el dinero que la pagas, el dinero que la usa comparto la obsesión por tener más territorio, no tendrá nunca razón. ¿Quién imponga su opinión? ¡Aquí, vaya! Norte o sur, en el sur del norte hay gente que no quiere la frontera, pero nunca desespera para que no sea la primera que desaparezca. de saber de quién es la tierra que pisa que están pisando tus pies. Te mueven, te mueven, te empujan y lo acabas por entender. Tu territorio, tu tierra es aquí donde allá donde tú estés. Tu territorio, tu tierra es aquí donde allá donde tú estés. Mi territorio es donde ponga mis pies. Quiero la tierra donde vivo, pero quiero también la tierra que no he conocido. Mi territorio es donde ponga mis pies. Quiero a las personas que quiero, pero espero conocer muchas más a lo largo del camino. Mi territorio es donde ponga mis pies. No entiendo la frontera que dispara, que la cruza y el dinero que la paga es el dinero que la usa. Mi territorio es donde ponga mis pies. No comparto la obsesión por tener más territorio, no tendrá nunca razón quien ponga su opinión. Gente que no quiere la frontera, pero nunca desespera para que no sea la primera que desaparezca. Anamizdim, anamizdim com sabeu, eh, amb aquestes temàtiques introduïm eh, el que és per tots ja coneguts, que és eh, aquesta manifestació que s'organitza a les 6 i mitja a diverses poblacions d'arreu de la península, el continent o aquí a Mallorca també i ens fem ressò, eh, per una banda, tant de l'anunci de Contrainfo, eh, que diu així, llegirem una part de fragment de l'article, que diu així, eh, durant els darrers anys a Mallorca s'han realitzat diferents projectes i activitats per donar visibilitat a aquesta problemàtica de les persones migrants i les persones refugiades, que es va crear a la llibreria Ideari un grup, amb un grup de suport als refugiats, que mitjançant xerrades, sopars i altres activitats aconseguiren enviar uns doblers per a projectes duits a terme a la zona. A Cases Mopis, a plaça de Fleming, que realitzaren durant un mes dinars per, per així poda enviar setmanalment 50 euros a l'hotel Oni, uh, Oniro d'Atenes, hotel ocupat on hi vivien un centenar de refugiades autoorganitzant-se. Hi van ser molts presents a les xerrades de diferents persones i distints espais explicant la seva experiència als camps de refugiats. I, sí, i és que sí, tenim un gran nombre de mallorquines que han anat a fer de voluntàries, eh, fins i tot el cocapità del vaixell astral viu a, a Palma. Podeu llegir en aquest cas l'entrevista que se li va fer fa una setmana o dues, eh, eh, que també està aquí a, a contrainfo.cat. Uh, eh, I aquí bueno, teniu l'article eh, a Contrainfo i uh, a part de la convocatòria de la manifestació teníem també algun recull d'algunes mm, reflexions y como la que han feien arribar que deia eh, Hoy en Palma hay una mani por el tema de eh, la acogida de los refugiados. Yo tengo bastantes dudas. Primero porque hasta ahora las personas refugiadas están acogidas en unas condiciones lamentables, con múltiples denuncias en las instalaciones de la Cruz Roja en Saranal. En diciembre hasta que pasaban eh, hambre según declararon algunos refugiados. Y hay casos de múltiples abusos de autoridad, paternalismo, moving y bullying allí. El Ayuntamiento de Palma ni los ayuntamientos de los pueblos no han hecho nada o casi nada desde junio eh, que llegaron los primeros refugiados de Grecia. Las cuatro personas que pudieron salir de este centro y empezar su vida es gracias al apoyo de voluntarios que les facilitaron este trámite y encontraron casa. El resto sigue sin salida porque no recibe ni papeles adecuados ni ayuda. Los trámites con Ibabi están parados desde hace un mes o ya han huido a Alemania hartos de ser tratados como prisioneros. En fin, hasta las clases de idiomas eh, que... Em, movieron los voluntarios insistiendo en ayuntamiento y departamentos de lingüística, si los refugiados seguían sin clases y no podían comunicarse. Por esto me sorprende que a la manifestación se suman los que no se sumaron hasta ahora para resolver de forma más directa y adecuada muchos problemas que sufren los refugiados de Sarenal. Y no quiero estar con ellos en la misma fila. Me indignan sus excusas y falta de implicación. Abran las fronteras. Ninguna persona es ilegal. I això és una de les reflexions que se fa també eh, i que se fa arreu de l'Estat. De fet, fa una setmana també veiem com els mitjans de comunicació, sobretot els que són a, eh, a eh, les televisions o el no de català, eh, es feien ressò del de el, gran concert que se va fer el dissabte passat, si no vaig errat, en favor de, de les refugiades i eh, en una de les eh, intervencions més, eh, més, eh, més aplaudides per tothom, eh, també per les institucions, cosa que eren les directament eh, eh, criticades eh, per Jordi Évole, en aquest cas també. Però bueno, ja ho sabeu, avui és la manifestació i trob que val la pena que vos mogueu per una banda o per l'altra perquè val la pena per un món sense fronteres. Sí, la verdad es que sí. Eh, te puedes mover eh, de aquí para allá como decía la canción de la Orquesta Republicana, pero también te puedes mover y yéndote de vacaciones hacia buscando el sol, como decían los Pistols. Y esa es la canción que vamos a poner ahora. O sea, vamos a poner de ese Pistols, además en, vivo, que es una canción que escribió el batería y el guitarra, eh, Paul Cook y, y Steve Jones. Y eso, pues vamos ahí con Holiday and the Sun. sí, sí, sí. Estos eran los Pistols. O los Punk Rockers parecían casi, casi. Sí. <laughs> y bueno, esto yo he traigo de un recopilatorio que tengo, ya digo, una colección de, de una casa que se hizo un Massive Club y este es el volumen 2 y bueno, hay diferentes grupos pues de la época eh, y todos son casi, bueno, la gran mayoría, la gran mayoría son en directo, no todos. Bueno, yo creo que todos, aunque no pongan live, hay algunos que sí, otros que no, pero yo creo que son todos en directo. Pues tornamos al Catch a Wave, a doble, doble de, de los albores del punk rock. Eh, aquí trovan pues, eh, una veintena de bandas, prácticamente. Eh, Jonathan Richman and the Modern Lovers, Headquake, Rubinos, Ah, grupos que no se pueden ni mencionar, como Motorhead incluso eh, Stukas, X-Ray Specs, Blondie, eh, generación X. en este disco Ultravox. Hay, fíjate, Ultravox, tío, después se hacían techno <laughs> Qué bueno. Eh, pero eh, yo te iba a decir que justamente aquí hay grupos tanto ingleses como americanos, ¿eh? Sí, sí. Uh, bueno, ¿sí? Sí, sí, sí. sí clar, Blondie, Blondie. Blondie i Jonathan Ritman. Jonathan, efectivament. Nosaltres anem a recuperar la cançó de la, amb la que s'obria la, la cara 2 del primer 10 posades amb una estranya banda que se feien dir uh, Johnny and the Self-Abusers. Anem amb una cançó uh, on reflexionen sobre sants i culpables, saints and sinners, com a la gent refugiada que arriba perquè Eh, a la vegada que, que podem enviar uh, una dotzena de refugiats uh, allà al, al, a la pensió de l'Arenal, quan arribin amb unes barques aquí a la costa del Llevant, anant ben aviat a cridar la Guàrdia Civil perquè els venguin a replegar, no? O sigui que reflexionem un poc sobre aquesta doble moral amb la cançó Sants i culpables de Johnny and the Self-Abusers. What a rock and roll. Rock and roll, totalmente eh, finales de los 70, lo que justamente ya las, las juventudes empezaban ya a, gritar ya y, a dar su, <clears throat> su rechazo al, poco a la sociedad al sistema que, nos conllevaba bueno, y más que le conllevaban a esa, juventud que empezaba ya a, tener un poco de voz en la calle. Pues seguimos el recopilatorio de... Del punto 2, este se llama así puntos. Tengo el punto 1, que justamente lo estaba buscando y no sé, no sé dónde la habré perdido. muy noventera esta edición con Johnny Rotten en la portada, ¿eh? Esta sí, esto ya te digo, cuando me di vueltas por, cualquier sitio, pues mira, me la encontré así como de rebote. Sí, a mediados de los 90 me... fue así, una cosa así como un poco extraña y me pillé justamente pues... toda la colección. Toda la colección. El 1, 2, 3 y encima el extra era pues el Scoon on the Hair de, de Beson Subs. Imagínate tú. O sea, qué pedazo de cuatro discos, bueno, cuatro CDs que me, pillé y nada más. Qué tiempos los del Prica, ¿eh? No, no fue en el Prica. Bueno, en, lo que era Continente. el <laughs> <laughs> Carrefour, sí. La verdad es que sí, la verdad es que muchas veces indagabas allí y te encontrabas estas cosas por a lo mejor, no sé si me costó cada uno 500 pesetas, algo así, 3 euros. Que sería punk, de saldo, a precio de saldo. Sí, sí, totalmente. Mm, la verdad es que estaba muy bien porque están bien remasterizadas algunas canciones y tal. Y a veces te vienen, pues eso, dentro te viene con un pequeño librito explicándotelo cómo era la historia de, cada banda, eh, cómo era el movimiento punk en, eso, en esos momentos en la calle y en la sociedad, cómo, la, eh, cómo los grupos se fueron formando que si tenía a lo mejor, pues yo qué sé, algunos con otros tenían buen rollete, bueno, miren de historietas que ahora aquí no podemos explicar porque sería eterno, pero podemos hacer un especial de... <laughs> eterno. <laughs> no, en este no, pero en el, en el, 3 es más eterno. O sea, en, en el 2, por ejemplo, te explica en el 76 y después los 15 años después del punk y tal, pero este, por ejemplo, ya es un poquito, un poquito más este, extenso. Claro, entonces 15 años después, que era el año 91, eh, una edición de principios de los 90, cuando, aparecían los CDs y tal, ¿no? Sí, bueno, los CDs ya, por ejemplo, me acuerdo de estar en casa de un compañero y ya, por ejemplo, CDs de, de Bad Brains están fechados en el año 82. Lo que pasa que él se lo encontró porque era justamente edición americana, en, no sé si fuera en un rastro, alucina, en un rastro. Y la verdad es que yo, claro, yo los CDs, lo como tú, yo hasta finales de los 90, o sea, finales de los 80, principios de los 90, ni lo, vamos, no sabía lo que era un CD, hasta que lo vi en un bar y dije, hostia, esto, tío, cómo mola, tío, y tal. Pero lo vino siempre al cassette, lo típico, y, los vinilos. Ya después, te digo, ver fechado un CD del 82, además de los Bad Brains, me dejó a mí como, hostia, tío, pues mira tú, allí estaba más adelantado que nosotros, claro. <laughs> Eh, Estados Unidos y Japón siempre en eso han ido por delante. Pero bueno, nos dejemos de... <coughs> volvamos al punk 2. Del documentalismo de cómo es el vinilo y cómo es el CD. Y vamos al punk y vamos a escuchar, pues eso, de una canción también en directo. Se llama Teenage Warning de los Angelic Upstart y, como no, vamos allá. clásica, Angelic Upstart. Sí, eh. otro de los grandes clásicos y justamente lo que estabas diciendo. En los cuatro que tengo ya aquí, cada uno tiene su, fecha, ¿no? Uno 91, 92, 93 y 94. Sí, los cuatro primeros álbumes de esta banda son imprescindibles. No, yo digo de los... de la col·lecció mía esta que tengo de recopilatorio. Com ja saps, Raül, el nostre burofax està obert i ja ens entren algunes activitats que ens demanen un pot de difusió. Claro. Uh, mira, pues ens arriba una proposta uh, pel 25 de març. Uh, una banda nord-americana de Columbus, un quarteto que està de gira per Europa, recala a Mallorca i estirà actuant a Casa Planes, que és un espai al·lucinant a ciutat que val la pena descobrir. Està al carrer Sant Ferran. Uh, Plastic Hip uh, eh, estiran compartint escenari juntament amb Hausfrauen, uh, eh, Sweet Pusmel uh, i un nou grup que se fa dir Luz Ultravioleta. Uh, escoltam una cançó de la segona maqueta d'aquesta banda americana que estirà el 25 de març uh, i escoltam la cançó Struggling de Plastic Hip. Oh, pues yeah. així sona en Plastic Hip. El 25 de març estiran a Casa Plana, a Palma, amb aquests eh, grups també amb fort component femenins, clar que sí. Avui a Casa Planes, per cert, hi ha activitats, eh, si vos agrada el món del mapping i les videoprojeccions, a partir de les 6 de Saró Baixa. És la tercera mostra de videomapping que se titula Pro Lumen Boscana. Uh, música estranya i, i ambients espectaculars amb personatges que responen al nom com Philo, Sida, Intrul, Af, Plum, Black Money, Juiz 81, AC10 85, Discovery Channel y Minimal TV. Casa plana, a Palma. Seguimos seguim amb els recopilatoris. ya he cambiado el Catch a Wave y he pinchado un altra. Y tú, pues Raúl... yo voy a terminar finiquitemos el, CD este. este CD lo vamos a finiquitar con otra de las bandas también míticas de la época, que eran The Larkers. Y escucharemos la canción eh, I Ain't Got a Clue. de Larkes. Larkes, muy ramoniles, ¿eh? Thanks to with Odeon. Brilliant to see you all. We're going to play some old songs, some new songs. Here we go. This one's called Ain't Got a Clue. Auténticos del Arque es otra de las grandes bandas de, de la época, ya de pues eso, de finales de los 70, principios de los 80, pues uno de sus directos, como otros tantos tan auténticos que tenían estas bandas. Ei, xerrant de ya se sabeu que desde el 1984 impulsamos una recopilación eh, que que, que las bandas de aquí de Mallorca, van fer un fa uns anys, no? Mm-hmm. Mallorca Punt, y ara, i ara enguany, poden dir que està enviat a la fàbrica, encara que ah, okay. un parell de mesos, Eh, a la feina de totes aquestes bandes són més de 25 les que participaran en aquest segon volumen. Cap d'elles repeteix. Hem anat escoltant algunes cançons aquí al 1984 i seguirem escoltant-ne més. Uh, estem molt il·lusionats amb aquest projecte, que no és nostre, sinó totes aquelles bandes que participen amb ell. Uh, però vinga, ara... I són gravacions de, del 2016, no? Uh, bueno, o més a manco. Més no? a manco, por ahí, dels por ahí. darrers temps. No? Sí, desde de, más de que del 2015 a 2016. Va. Més a manco, sí. Sí, por ahí, por ahí. Uh, anem a seguir en recopilatoris i un dels que ens ha influenciat és aquest que tenim a les mans. Se titula A Country Fit for Heroes, algo així com uh, un país uh, preparat pels seus herois. O, Això ho publicava... O, o, o campo para, preparado para los héroes. O, o música country també. No, country, no, música country no. <laughs> Això ho publicava el segell No Future Records, que era un segell molt puncarra, de, recordeu, d'allà d'Anglaterra dels anys 80, eh, que editava bandes del rotllo punk skin, no? Eh, aquest recopilatori eh, va tenir una consecució amb un segon volumen, però en aquest primer hi havia fins a 11 bandes i 12 cançons, havia un que repetien. Deixava molt clar a la portada que no, pagués, no havies de pagar més de dos lliures, lliures. amb 25 cèntims. Uh, aquest 12 polgades va a 45 revolucions eh, per cada cara i al final afegeixen a la contraportada algo així com aquest, eh, això és una selecció eh, de cançons recollides de les moltes maquetes que hem rebut al celler dels darrers temps. Aquest material és una bona selecció de, la, de lo que estan fent les noves bandes punk esquina al, eh, alrededor de la tierra o del país, de country. Eh, pensam que aquestes noves bandes mereixen ser escoltades. Eh, ja saben que, que algunes d'aquestes, la qualitat del so o les seves composicions no seran lo millor, eh, però pensam que els seus esforç eh, mereixien ser recompensats en, en vinil i esperam que això els animi a elles i a totes aquelles noves bandes que estan sorgint als darrers temps. Finalment, si has pagat, pagat més de dues lliures en 25 eh, peniques eh, per aquest 12 pulgades, eh, torna-ho a la botiga on, on l'has comprat i envia-nos a la següent adreça a eh, les dues lliures en 25 i nosaltres te farem arribar una còpia. Uh, un objecte molt honest eh, i una idea que ens va agradar, l'hem volgut posar al dia amb aquest recopilatori de Mallorca Punk, però tornant a, Country Fit for Heroes, on apareixien grups com Chaotic Youth, Pseudosadis, Distortion, Crux, Protest, Attack, One Way System, The Samples, Violators, Hostile Youth, o els mateixos Blitzkrieg, pues, pues anem a escoltar una cançó amb la que obrien aquest recull de maquetes. De Blitzkrieg, el futur és nostre, o haurà de ser nostre. The future must be ours! Pues sí, el futuro merece ser como de deien els Blitzkrieg, una banda fosca del dels principis dels 80, la segunda, tercera... Cogieron el nombre de una de las canciones de los Ramones. Blitzkrieg, sí. Blitzkrieg ¿crees que valdría algo como bombardeo o algo así. Sí, sí, sí exactamente. Sí, es que Blitz es como un no te ven los gestos que haces con la mano. <laughs> <laughs> sí, si me vieran dirían, Dios, tío. Bueno, cambiemos de recopilatorio. Venga, que voy a hacer más pim pam pum. <laughs> Bueno, nos dejamos de, coña y bueno, ahora justamente pondremos una canción de un grupo que, mira, pues ya que siempre aquí después de nuestro programa viene un programa de Madrid que se llama Sangre Fucsia, hoy no será así, hoy vienen justamente las chicas de Ona Histérica. Eh, programa ah, autóctono de También autóctono, eh, también de aquí de aquí, de nuestra radio. Y pues para justamente acomodarlas tanto a sangre fucsia como a como a una histérica, pues mira, eh, la, sintonía de sangre fucsia es de un grupo justamente que lideraba una chica, que era auténtica, porque después se pasó, eh, bueno, tuvo muchos problemas y después se pasó un poco así al rollo, al rollo Hare Krishna, pero bueno, cosas que pasan en la vida y <laughs> No pasa nada. No pasa nada. hay, muchos casos de punks que se han tornado un poco... no, no, pero es que esta chica... sí? sí, no, me algún documentado por ahí de algunos personajes que de unido, ¿eh? Sí, sí, no, pero yo me acuerdo que esta chica me parece que fue porque tuvo no sé, muchos problemas mentales y tal, y pues para poder eh, calmar esas esos problemas mentales que tenía, eh, pues se tiró un poco al rollo budista, Hare Krishna y tal. Entonces ya dijo que. Ya salsa rosa, sección salsa rosa ya. <coughs> Encontró la paz. <laughs> Pero bueno, la verdad es que era una pedazo de tía que lideraba un grupo que se llama X-Ray Pex y justamente la sintonía que tiene, pues eso, Sangre Fucsia, esa pedazo de canción que es auténtica y ya es un culto y un mito en el rollo punk, como es O Bondage Yours También es en directo. X-Ray Pex. Bondage! up One, two, three, four! Pues este era X-Ray Page con, justamente con su líder Polly Styrene Que va a morir en 2011, si no me mal. Sí, antes de terminar... Van a ser el 57 y va a morir el 2011. Exactamente, 2011, sí, sí. Antes de justamente terminar... Bueno, hicieron un documental del rollo hardcore y punk y ella me acuerdo que participó. Y bueno, ella estaba bien, pero después, justamente después, al poco tiempo, no sé de qué falleció y me quedé un poco impresionado porque la verdad es que se veía cojonudamente mm. a esta chica. Y bueno, un, una, también vídeo que, que por ahí d'Afropunk y Y surte eh, ella también bueno, bueno, esto eran en su momento, pues eso, X-Ray una de las grandes bandas también del movimiento punk allí en las Islas Británicas Y hoy día no cal al sentar en fora buenas bandas en Mallorca que no como como els Bay City Killers, una banda de Palma que están a punt, si no es que Ya ha sortit al carrer eh, amb un nou treball. Anem amb un adelanto que ens van fer arriba y que se titula The Grave of the Fireflies. Bay City Killers. Yes. Aquests que sonaven eren un altre dels grups que apareixen al recopilatori Country Fit for Heroes, eh, editat també a principis dels anys 80, eh, de Violators, la, amb la cançó The Government Stinks, el govern apesta. I és l'únic grup que aporten dues cançons, perquè també anteriorment publicaven una que se titula Die with Dignity. Morir con dignitat. Y creo que es porque esa Salta cansó canta una lata. Y era un grupo que cantaban, no? sí, cantaba tanto un chico como una chica. Era, era de los únicos grupos que yo, por ejemplo, tengo constancia. Con dos cantantes, ¿no? Con dos cantantes. Después aquí en no España. No siempre cantaban a la vaga. No, no, <laughs> la verdad es que no. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, aquí en España, pues pasó lo mismo con Cicatriz, que antes de ser Cicatriz era Cicatriz de la matriz y cantaba justamente, pues, Nacho y su novia, que me parece se llama Poti. O o Poli. Seguimos. Ah, o Poli. Ah, un... se llama Vamos a hacer un paréntesis porque hemos rebobinado la cinta que has traído, Raúl. Sí, bueno, esa cinta la, estaba buscando, la, la, estaba buscando y no sabía dónde la había metido. Y mira tú, por dónde <laughs> ha aparecido. <laughs> es Una banda mallorquina para Antigua y Fosca. Fosca Bastante, con podrían haber para el Country Fit for Heroes. Exactamente, la verdad es que sí, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, eh, son de estas bandas que, por ejemplo, cuando aquí en Mallorca la verdad es que no había nada de, punk, a lo mejor había algo de power pop o algo así, por ejemplo, con rock and roll así acelerado un poquito y tal, muy pocas cosas había, pero así que fueran tan, tan directas contra el sistema de la sociedad, había muy pocas y después pues fue surgiendo por pues, eso, cerebros exprimidos, escoria por Inca, también estaban testículos de Jehová, estaban escombros, el eh, ruina, eh, eh, social, ruina social exactamente. bueno, había unos cuantos grupos, pero bueno, la verdad que había algunos que no llegaron a editar todos, algo así, que a lo mejor sí, porque justamente esta cinta tampoco es que se haya grabado en un estudio, sino es una cosa así, eh, rollo local. Y mira tú, al final entre una cosa y otra ha aparecido. Es una banda pues que se llamaba Disturbio, que aparecía gente de testículo y como de los Bulls o de Washington, y es una. bueno sé, para mí es un pequeño tesoro, <laughs> si te digo la verdad. Es un pequeño tesoro de tener esto en mis manos y seguramente que los componentes del grupo o alguno que hurgó y encontró esta cinta, pues también debe tener un poco de este material, pero vamos, pues seguramente que muy poca gente debe tener esto en sus manos, que a lo mejor no tiene más gente de lo que yo pienso porque estas cosas pueden pasar. Y vamos a escuchar, pues eso, de este grupo mallorquín Disturbio, pues la canción eh, cómo me gusta hacer el destroy. així eh, putinejant el que seria la, eh, un poc internet i, i, i les notícies. Eh, eh, també a contrainfo.cat en aquest cas podem eh, veure uns resums de com eh, s'està eh, duent a terme a judici pel cas eh, Aachen a Alemanya. I, i bueno, l'última publicació en aquest cas és del dia 16 i fa referència a les tres, eh, tercera i quarta jornada d'aquest judici i vos llegiré un fragment. Aquest dies han tingut lloc les sessions tercera i quarta del procés contra les dues companyes anarquistes de Barcelona acusades d'expropiar una entitat bancària de l'Església Catòlica a Aachen. Recordar-vos que eh, amb l'excusa eh, de, de tenir aquestes persones eh, es va entrar, entre altres eh, bandes també, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, dels blocs fantasma, a, Eh, la tercera sessió del judici ha estat centrada en el testimoni molt tècnic de l'experta en ADN eh, de la policia que ha analitzat les mostres trobades en algunes peces de roba, eines i els mètodes per determinar la coincidència amb les proves preses. Il·legalment, com ha denunciat l'advocat de la defensa, a les nostres companyes en una falsa prova d'alcoholèmia i en una llauna de cervesa, respectivament. El tribunal li ha fet diverses preguntes i també els advocats i aquest estat ha reconegut que no és possible determinar quant de temps fa que un rastre d'ADN es troba en un objecte i que la qualitat de la mostra varia en funció del tipus de material, metall, rugós, llis, roba, material porós, etc., o dels hàbits d'higiene, entre d'altres. També s'han visionat les, tres im les imatges de tres càmeres del soterrani del banc, on es troba la caixa forta sense que s'hagin comentat. En la quarta sessió han declarat els dos treballadors del banc que tenien les claus de la caixa forta i que van baixar fins al soterrani amb les dues assaltants. El primer d'ells recordava una dona amb una perruca platejada i tres persones més, totes elles entre els 20 i els 30 anys. No ha reconegut els objectes que el jutge li ha demostrat en les fotos. Aquest testimoni va realitzar al seu dia un retrat robot d'un home a petició de la policia i ha confirmat que és la imatge mental que recorda l'home, que el va acompanyar fins a la caixa forta. També ha reconegut que va veure les fotos dels, nostres companys quan van sortir, eh, quan van ser difoses per la policia i la premsa local i no ha reconegut a cap de les persones a la sala com a les autores dels fets. El segon testimoni, el subdirector de la filial, recordava tres o quatre persones, una dona amb perruca negra, una marró fosca i amb pistola. Respecte a les fotos que li ha mostrat el jutge, ha indicat que la borsa i la, la, que la bossa i la perruca podrien coincidir amb, la, amb les que recordava. La policia no li va demanar retrat robot ni li va mostrar cap vídeo. Tampoc ha reconegut a ningú present a la sala sala. Al final de cada testimoni eh, s'han tornat a passar els tres vídeos per veure si els testimonis recordaven alguna cosa més, cosa que no ha succeït. Un cop més, les acusades han, com han comptat amb el suport de companyes solidàries que han estat presents a la sala per fer-los arribar tot el nostre recolzament i suport. Es confirma la següent sessió per dijous 16 de febrer. Propaganda! Propaganda! Propaganda! Propaganda! Aquest temazo que escoltàvem era de la banda sueca eh, Crutches, un grup que estirà a Mallorca el proper dia dissabte de 8 de març. Exactament, falten 4 setmanes. Eh, la cançó que escoltàvem se titulava Propaganda i l'hem treta del seu darrer LP del 2015 titulat Forlorat. Tenen un parell d'altres treballs eh, que podeu consultar al seu Bandcamp i esperant veure-vos en aquell concertàs de Crust el dia de 8 de març eh, allà a la posició, a Palma. Estiran compartint escenari juntament amb grups com Error, Ursura, eh, Tercera Guerra i Six Side. Eh, aquesta història comença el capvespre i l'entrada per mi que són 7 euros. Ei, per avui eh, ens arriba una convocatòria, ens insisteixen, eh, gràcies per recordar el concert eh, que estem preparant eh, aquesta nit eh, a, en Esquerra Roc de Porto Cristo. La setmana passada ens equivocàvem de data d'en que era el passat dissabte. No, és avui, dia de 8 de febrer de l'any de l'Armagedon Porto Cristo, el port de Manacor. A partir de la... Bé, des d'allà hi ha el rodatge i electroshow, hi ha unes històries bastant estranyes, eh, Electroshock i Los electrónicos. Eh, I a partir de les 11 del vespre, el concert For Hostizi, amb els Ramonicos i l'estimat eh, DJ Doctor Magneto. Hi haurà menjar i beure quasi regalat. Recordeu també a Felanitx eh, un cinefòrum, la repressió en la guerra civil, eh, més eh, presentació de llibre. Això serà el dia 21 de febrer de 8 a 10 a l'Ateneu de Felanitx. Es projectarà el capítol Mallorca, una gran presó i es presentarà el llibre La presó de Can Mir, de Manel Suárez eh, i seguim amb, amb els recopilatoris que avui estan protagonitzant el 1984, ¿no, Raúl? Exactamente, ara estamos con el, eh, con el PUN volumen 3 que justamente se llama Rave and Life justamente es algo curioso, porque por ejemplo, ya te digo, el 1 y el 2 no tienen ni título, solo pone 1 y 2, y en este justamente va y le pusieron <laughs> nombre, Rave, eh, o sea, R-A-W, que me parece se llama y se dice así, Rave y eh, Rave and Life. Y vamos ahí con una de las bandas que, eh, si te digo la verdad, más siempre hace mm, grandes hits y grandes pues grandes canciones coreables en cualquier momento, en cualquier bar, hasta en los campos de fútbol, creo yo y todo, porque hablando hablar de la banda de Jimmy Pursey, eh, San 69 es una de las grandes bandas, por ejemplo, del punk y del movimiento punk Y hasta del movimiento hoy eh, que había en las Islas Británicas. Vamos a escuchar, pues eso, en directo a San 69 de este recopilatorio que tengo en mis manos, la canción Question and ambush. Sure as we are to say and do, but only can know the you you. think before you do. tell you what you can. ¿Cómo hubiese gustado estar en uno de estos conciertos de ese momento, de San 69? Porque la verdad es que eran súper divertidos. Eh, bueno, y aparte tenían, no sé, un toque y un sonido que a mí siempre me encanta, escuchar ese piano ahí tan, tan agudo. Pero bueno, eh, estuvieron hace poco, me parece, el año pasado, hace dos años por aquí, por por, <laughs> por, el Estado español. La verdad es que me enteré tarde si no hubiese ido a verlos. Aunque ya no sea toda la banda como es, pero bueno, solo por ver en escena a Jimmy Pursuit, seguramente que eso no tiene precio. <laughs> Vamos con... Seguim destripant un pot de llegenda, si voleu. Vale, perfecto. Uh, són les 5 i 21 minuts, ara mateix a Mallorca, encara fa llum al cel, o sigui que mos ja, queda una estona. Sí, sí, ja s'ha sí. ja els dies. Eh? Això se nota, eh? des d'aquí també, des de la nostra finestra Tito Lletera, s'agraeix, la veritat. Lo malo que no se ve muy bien la tramuntana, però se ve. Bueno, alguna cosa es veu. Mira, pel, 20, pel dia 30 d'abril eh, vos recordam un concert... 30 d'abril, el, el dia del sabotatge. Sí, efectivament. A uh, víspera de l'1 de maig, a Mallorca arriba una altra banda nord-americana. Uh, se fan dir PMS84, arriben des de Portland i compartiran escenari juntament amb Barcelona, que és un grup que ve des de Barcelona, Extrem Nihilisme. Des de Mallorca pues, hi haurà algunes bandes com Hausfrauen o Sweet Pusmel, això serà uh, a uh, sa possessió a Palma. També eh, per, volem recordar que ja fa manco un programa o dos que eh, on anem eh, eh, dient de, eh, que s'estarà fent eh, una cine, bueno, uns, unes projeccions, en aquest cas el Yes We Fuck, eh, el dia 23 de febrer eh, de 7 i mitja a Ciutat a Cine Ciutat, a Ciutat. La presentació del documental Yes We Fact de Raúl de la Morena i Antonio Centeno és un documental que vol abordar la sexualitat en, en persones amb diversitat funcional, els anomenats discapacitats. Després hi haurà xerrada amb la Soledat Arnau Ripollès, una dels protagonistes. La xerrada serà interpretada a la llengua de signes i després dia 24 eh, Casal Can Alonso eh, la projecció de La habitació. això serà dia 24 a partir de les 8 Can Alonso i una, eh, bueno, ens puntualitzen aquí al Burofax que el concert al que fèiem referència de Plastic Hip la banda nord-americana que estirà el 25 de març a Casa Planes eh, estirà dins un festival punk queer transfeminista eh, titulat Glitter Rebosillo organitzat per col·lectiu Antipàtriques. Uh, el burofacte el fum. Amen, tu què tens? Uh, res, uh, recordar-vos també que queden nou places per uh, els, els passes d'aquesta uh, història que s'està fent a Ideari de Mirant a la Derecha. Ah, sí, I el proper dimecres. El proper dimecres, o sigui que uh, reserveu ja les vostres entrades. Oye, Raúl, ¿para cuándo un concierto de los chuletones? Ah, pues mira, <laughs> tenía que hablar contigo, <laughs> justamente. Me la has recordado. El próximo sábado, día de carnaval, los chilotones estaremos en el Tree allí, eh, subidos en el escenario, pues eso, presentando los temas nuestros, en nuestro repertorio habitual, y dos o tres temitas nuevos eh, acorde a lo que es nuestro estilo musical. Tenemos justamente, pues solo presentamos una vez una canción, pero hacemos un tema de Bill and Fames, pero hecho a mi manera. Muy bien, a tu manera, como Frank Sinatra o Sid Vicious. O Sid Vicious, yo creo que más. mira, me gusta más como Nina Hagen. <laughs> Ah, pues tornaba a noticias de la leyenda Marasme, una banda mallorquina de sludge pots metal afroapocalíptic eh, que eh, han enregistrat ja el seu segon... Seu, bé, no, no és el segon, el seu nou treball. Eh, estan esperant de veure com ho editen i és una banda que no se prodiga molt amb els escenaris. Es tiran el dia 3 de març a un lloc que se diu Sabotaje Bar a Plaça del Vapor al barri Santa Catalina a Palma. Eh, compartiran escenari amb una nova banda que se fa dir Deadwood Tree i que presenta el seu eh, nou LP eh, aquesta ballada el dia 3 de març. Eh, L'entrada al concert val 5 euros i si vols quedar-te amb el disco val 10 euros, val la pena. També tenim el, dia, el mateix dia 3 de març, a, les 5 i mitja, fins a les 7 i mitja, a l'edifici de Sarriera de Ciutat, eh, a la xerrada sobre educació lliure. I diu així, és fàcil trobar moltes experiències d'educació activa, vivencial o fins en l'etapa de l'educació infantil, però sí, pel motiu que sigui, el ventall d'opcions es sol reduir a l'educació primària i a vegades resulta difícil donar continuïtat als projectes iniciats. Amb aquesta xerrada amb Cristina Cano volen conèixer i reforçar la creació d'alternatives educatives a partir dels 6 Ya os Ja ho sabeu, divendres 3 de maig a l'edifici Sarriera eh, una para la educación lliure amb una aplicación práctica a educación primaria Bueno, y recordad, bueno, que lo que estabas que me hayas comentado tú antes, que el concierto del sábado que viene es a partir de, de las 12 en el sea el día 25 de febrero. Que no he dicho ni, la fecha ni, ni la hora. Y para los aficionados, el chándal torna al chándal costes del día 4 de marzo. Però vinga, anem a escoltar a la banda Deadwood Tree, eh, una nova banda mallorquina, que presenta un flamante 12 pulgades a vinil eh, amb 5 cançons. Escoltam a eh, Afterglow. Afterglow. Quin, quin, quin grupasso. Jo pensava que és encara era de dia i s'ha tornat escur tot de cop. No és verdad. No. Eh. <laughs> Pero podía haber sido, dir ah, que estábamos en la penumbra. Deadwood Tree, aquesta nova banda mallorquina que presenta el seu debut LP el dia 3 de març, juntament amb Marasme. No sé si Marasme bueno, també... Maras, Maresme. Marasme, Marasme. Ah, Marasme, no Maresme. Ah, Maresme. Està <laughs> allà a Catalunya. Allà, a, sí, a, a, a Catalunya. Al continent. A, <laughs> pues bueno, vamos a, poner la penúltima de este recopilatorio porque voy a guardar un par de cartuchos para más adelante y tal. Y vamos a ir con otra de las bandas también que para mí son de las más divertidas que había eh, en el escenario porque con su ritmo tan apoteósico y ramoniano y, y tan anfetamínico, la verdad es que te hacía todo el tiempo moverte sin parar. Parecía que estabas ahí en estado de. No en estado de shock de parado, sino en estado, por ejemplo, eh, que te tenían que poner la camisa de fuerza porque <laughs> podía ocurrir de todo. Es la gran banda de Dickies y vamos a, a escuchar también en directo su canción, para mí una de las mejores, Banana Splits. Pues esto eran Dickies, que también, bueno, eh, a los que son justamente más golosos, un banana split es un pedazo de postre que está buenísimo <laughs> Aquesta cançó, creo que, si no vaig malamente era una colaboración televisiva De algún programa infantil. Sí, sí. Eh, ah, Van diferentes colaboraciones, creo Sí, sí, pero no recuerdo ahora qué serie de televisión era más de la cadena eh, británica. Eran americanos, ¿no? Bueno, sí, verdad, Dickies, perdona, Dickison, Sona, eso es verdad, americano, no sé si era de la NBC y tal, ah, ah, me había confundido <laughs> con, el rollo de que justamente aquí eh, todos los grupos son ingleses, pues eso, eran ingleses. Justamente por lo mismo que te pasó a ti en el otro recopilatorio, eh, había bandas americanas. Aquí el único americano eran los Dickies, es verdad. Todos los demás son ingleses. Pues nada más recuperar los recopilatorios británicos Country Fit for Heroes, nada más el segundo volumen, que van publicar eh, aquell segell No Future Records. També apareixien 10, eh, 10 grups, més o manco. Sí, no maquetes Que els que anaven arribant a la gent d'aquest segell i pues, mira, feien una tria i feien aquest senzill 12 pulgades, eh, a 45 revolucions per minut. Anem a recuperar, a si mos dona temps, dues cançons. Eh, són grups desconeguts. Eh. Aquí, estos son más, de, sí, más desconocidos que los otros. Pero vamos, eh, los que están metidos en un rollo punk los conocerá, pero por ser lo que siempre he dicho yo, una o dos canciones es mejor que si, por ejemplo, vas a hacer un LP nuevo y no tienes ninguna canción buena. Quédate con esto y ahí está el legado. nada más escoltar una antigua banda y fosca que se feien Criminal Damage, que coincide amb el nom una, un grupo més actual de Portland, como ya sabeu que van a estar por aquí, por Mallorca, y que precisamente en aquel rollo punk 80s hoy no? Mm-hmm. La canción dels antics Criminal Damage eh, se titula Criminal Crew. d'aquí també ens volen fer ressò d'un event que nosaltres eh, no hi arribam ara mateix, però que eh, la veritat és que ens han curiosit i, i vamos, ens agradaria estar-hi segurament a totes. Uh, és l'estrena del documental Entrevies, ocupes en l'Hospitalet uh, i serà a partir de les 5 fins a les... Uh, no sé fins a quina hora, fins que se'ls se hi vengui tot damunt. Uh, en, uh, al centre social L'Estia, uh, avui 18 de febrer, hi ha tallers, música, circ, que la presentació col·lectiva del documental, la projecció del documental Entre Vies, eh, hi ha menjar vegà i el concert que pum que pam eh, de rumba catalana, exposició de fotos, cartells i fanzins. Doncs res, enhorabona en aquesta fantàstica documental que ens agradarà veure des d'aquí a, a Sarrocata. i, i, bueno, i recordar la quantitat de, de, de cases i centres socials ocupats eh, de l'Hospitalet que tant ens ha acollit eh, tant como a, com a vivendes, com a centres socials, com a concerts, como a llocs d'assaig i com a tantes que han pasado a, en aquests del de l'Hospitalet. Entrevías. Muy bueno, pues mira, ahora te iba a decir yo que ya estoy allí, pero la verdad es que justamente nos separa el charco y no puedo ser que estemos allí viendo pues, ese pedazo de un Per, es, el Burofax sabemos que s'escoltau de, allí en de mar. Eso seguro. <laughs> Pues bueno, voy a terminar pues de poner la, eh, hay 18 canciones, ¿no? Pero voy a terminar de poner una canción más de este pedazo recopilatorio, el Rafa Live del volumen 3 del <coughs> punk, exactamente, eh, con otra de las grandes bandas míticas y coreables totalmente, como no son GBH. Y escucharemos también, eh, en, bueno, esta no sé si está en directo porque aquí no lo pone. Eh, debe ser a lo mejor la única o de las únicas que no está en directo. Pero vamos, vamos a escuchar de GBH City Baby Attacked by Reds. City Baby. wow, wow, wow. GBH. Pues mira, justamente de todos los grupos que salen en este recopilatorio, los únicos que no tienen directo son GBH, Discharge y. Y, y, ya está. para de contar. Y ya está. Justamente son los, los, únicos dos grupos que justamente son los que más caña ¿sabes? que dan. Pues es mejor escuchar mejor de estudio y no en directo tienes a saber aquí a aquesta, estas selecciones, ¿no? sí, sí. esto, pues mira, te lo puedo decir, esto justamente lo hacía bueno, el... No pone el nombre. Pone Music Collection Internacional, eh, a saber, tú sabes, sí, sí, a saber quién puede ser. Pero vamos, eh, eh, dice que es un tal Andrea Thor Ah, pues mira, ahora buscaremos en Wikileaks, en nuestro Wikileaks particular de Tito Eta. Anem un nou burofax. La gent que el col·lectiu Moix, Mallorca Old School Hardcore, ens informa de que prepara un concert ben especial pel dia 17 de juny. O sigui que marcau aquesta data de color vermell als vostres calendaris, puncarres aquí a Mallorca. Doncs venen a la banda britànica de The Stupids, eh, un trio de, de hardcore que estan actiu des dels anys 80. Un concert que se farà en el Gremi i on estiran les bandes mallorquines Wasted, uh, Fast Food Society i un altre grup que s'ha confirmat, Netweight, eh, una banda que fa jo no sé quants anys que, que no toca aquí a Mallorca. Doncs una gran oportunitat pels que fa estona que no els hem vist, a aquells que no els heu vist mai, pues, una data imprescindible amb el hardcore de l'Arenal. Anem a recordar-los amb aquell primer Pitbull que van enregistrar, doncs després crec que el van ficar a quasi tots els discos. programa, tancar el cicle de recopilatoris per avui amb aquest Country Fit for Heroes, un, un país, un, un lloc eh, preparat pels herois. Eh, unes portades ben xules, amb sí. unes fotos familiars eh, en aquest segon volumen, i la primera és més distòpica, no? amb un infant a un lloc no fa mm. a cenarse en una viure, la mm. eh, Sí, la verdad es que son típicas estas tipos de, portadas en el rollo punk y tal. O sea, mostrar a Exactamente. Además que me encantan a mí porque es un color de este así como... De, es que... Como no era la época, es que estaba así el mundo. Si te digo la verdad, es que... está. igual como si te hicieras alguna. Igual, el mundo está podrido, tío. Pues en aquest Country Fit for Heroes 2 eh, trobàvem grups com Patrol, Mania, Government Lies, On Parole, els Criminal Damage, que escoltàvem abans, ABH, eh, Cadaverous Clan, Impact i els Intensive Care. Eh, ficaven una o dues cançons, n'hi havia de grups que ficaven dues cançons. Eh, anem a escoltar el grup Impact, doncs sovint recordam els italians, eh, que era una genial banda de hardcore, però anem a escoltar aquests impacts que el, mitjans dels anys 80 li feien arribar aquesta gravació a No Future Records. La cançó se titula Stormtrooper Tactics. Stormtrooper Tactics. guess just what is the enemy, our flow society. amb la cançó Stop Trooper Tactics. Fuck the police, deien. Pues clar que sí, fuck the police. Ara i sempre. I eso sí que és verda. Per suposat, a, a, els dos Impact tenien la de ¿no? La A en un cercle. Sí, sí, exactament. I con una flecha a CT bueno, debe ser una cosa que ells sabien molt bien què significaria això. Crec que eren exactament de, de Gales, eh, aquests Impact. Mhm. -huh. pues venga, que me tenían Pues por antes de darrers minuts, ya que teníamos exclusiva lo de Disturbio, hem rebobinat cassette casset ah, que deu rondada de principios del anys 90, no? De quan era? Tu Raúl? Yo, si más bien no voy equivocado, eh, así estaba a finales de los 80, principio del año 90, pero no más del año, no más del año 90, es justamente por ahí, por ahí. Porque, bueno, son proyectos que tenían este tipo de bandas en esa época. Piensa que, por ejemplo, Chiqui, que es el cantante de esta banda, pues tenía a los, a los Bullets o los Balas de Washington. Entonces, y ahora tiene a Rodrigo de Santos. <laughs> sí, entre otros. <laughs> no digamos más cosas que podemos aquí difundir. Venga, vamos a darle al play directamente. Vamos a darle al play y vamos a escuchar otra vez al estudio. Por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí, sí, 27 años después, con una versión de Dick Kennedy, pero en castellano. ¡Wow! hay, que, <laughs> hinchar al patrón. Muy bueno, la verdad es que es un momento apoteósico recordar, pues eso, estos momentos de, de esta banda. Disturbio, ¿eh? Flipas, sintonizante al 1984, mira, no todo es... No todo es... No todo es Discogs. No, no, no, no, no. no. Aquí, ya habéis visto que justamente a mitad un poquito de la canción ha habido como un fallo y es que justamente no éramos nosotros que estábamos tocando. No, no, no, es que justamente es el cassette que sonaba así. <laughs> cuántas, grabaciones se van a quedar en cassette? Ah, yo si te digo, en casa tengo una barbaridad. De, o sea, aparte de, grupos locales, eh, de, discos compartidos en cassette. tengo un, bueno, la gran mayoría que si yo por ejemplo todo lo que tengo en cassette lo tuviera en discos, eh, tendría una buena colección en discos, pero lo, tengo en cassette y la verdad es que mm, ahora lo voy recuperando, lo tengo tanto uno como otro, mm. pero vamos, que no las rompería ni de coña, tío, porque viendo que todo vuelve, el cassette vuelve y tal, es que yo creo que hasta el VHS dentro de poco volverá. Y por eso no tiro las cintas de VHS ni el vídeo. El vídeo, vídeo. Eh, el tengo, lo tengo ahí, además que... que <laughs> vuelva al beta, que vuelva al fax. <laughs> Sí, el, fax, El fax, aún está porque yo en la empresa lo tengo, <laughs> te lo puedo asegurar. Lo que podía volver también, pues sería lo que estábamos comentando el otro día que explicaba ya a tu hijo. El eh, medio. Eh, eh, no, no, el cilindro. <laughs> que, justamente es lo, primero que sonaba en, música grabada. Imagínate tú lo que era un cilindro que tú lo girabas y escuchabas música. Antes de escuchar. Esto es de, los tiempos de Jack Alzheimer, ¿no? De Jack Alzheimer y antes de su abuelo, <laughs> yo creo. Porque estamos hablando de, de finales del siglo XIX, imagínate tú. Flipas. pues sí. avui eh, al, al, a, eh, de font, darrere fons, sovint eh, hem estat escoltant un, les cançons instrumentals de Black Flag que van aparèixer a un 12 pulgades amb quatre cançons titulat uh, The Process of Weeding Out. Eh, algo, una... algo super raro de perquè porque justamente hacer un instrumental Bueno, tenían un disco que hacían una cara hablada y una instrumental también. Sí, ¿no? sí, pero que digo, eh, no es nada usual en Black Flag. Bueno, pero lo que pasa es que como su mentor, que era el guitarrista que fue el que fundó la banda, Greg Ginn, eh, lo que le molaba, pues mira. Mira, en esta formación eh, en Bill Stevenson a la batería y en mm-hmm. Akira eh, ah, al, bash. Que estuvo, sí, estuvo en dos, en dos, en, otro disco más también. Este y en el no me acuerdo el, nombre. ese con la monja, no me acuerdo cómo se llama, Split It o no sé qué. Esta pues es del 85 y es un alegato eh, a la libertad de expresión. Exactamente, no, está muy bien. Eh, digo, son de, estos discos que digo yo que son raros, pero la verdad es que si lo escuchas, hasta le puedes poner tú la letra y todo, si quieres. Pues fins aquí el 1984 ens saludamos Saludam als oients que ens escoltau en qualsevol momento a través del podcast o a través de Radio Bronca Barcelona. Mm. Eh, si estás a Mallorca escoltant Titoeta Radio, no te'n para perquè a partir de de nada, vienen las chicas de Ona Histérica, que, ya me están dando aquí un par de codazos y digo... No, claro no, por las tiendas de ah. la barrera que también el clotell. Sí, por eso lo digo, <laughs> <laughs> lo digo, porque ya me están ahí seguramente que poniendo ahí el dedo diciendo, chicos, chicos, cuidado con lo que dicen. Eh, bueno, son muy simpáticas, y hacen un programa muy, muy, muy eh, actual de lo que pasa también en la sociedad y en, este sistema que nos corrompe cada día más. Y bueno, como siempre, pues me despido yo con una canción, con mi lema y tal, y como no, hoy no se he puesto ningún una canción de Subs y como no, voy a poner una canción que no he traído el disco, pero es igual, voy a poner, como ahora tocaba esta semana la letra E, elegí una canción de pues de este Music Club que me he traído de Scone on the Heart eh, Best of the Subs, la canción Emotional, Emotional Blackmail. Y ya sabéis, escuchar música que abre la mente y sé que estáis vivos. Hasta la semana que viene, compañeros. Salud. 1984. Un programa que s'emet cada dissabte de 4 a 6 de sota Baixa. Traficam amb música de les clavegueres. Traficam amb informació contra el poder. Teixim poder contra el poder. Traficant, traficant, poder, teixim poder contra el poder, contra el poder. Realidad de la y miseria! i Toyota Ràdio, al 107.7 de la FM. i la guerra! 1984. Traficant con pan, no con armes. Vosotros sois los culpables de la vida. A la vida! 1984, al 107.7 de la FM.